inilah cerita misteri jimat dengan judul Misteri Kedung Singkal. Kiriman dari Sri Adi Harjono. Jimat menyapa Anda. Malam ini menceritakan tentang misteri Gedung Singkal. sesak saimi teko ning omahe Karmijan isih kambing nyendhekake sepeda ing cagak emper dheweke wis undang-undang sing duwe omah kabener wektu iku Karmijan lagi enak-enak teturon ning bangku karo nglaras mirama gending-gending palaran saka radio Bangkrung suaraning saimit Karmijan terus krengkangan tangi lambagekake sing mara daya wah kok layayem lagi yamine wis teturon karo ngematake gending-gending palaran garapan condong raos kinarto sabdo Semulu esaimit gelendang-gelendeng banjur aja-aja, Mumpung padang bulan ayu donjolo ae hm, Orang ngerti petong kuegi Sumambungi karmijan ngemu pameleh iki mau rak nasasi taliwangke wong iki dina jemah wagi sasi apit walah nek gatekne pitungan menungso ya ora kobrenggem biyah grenggiah sing eko sing ayo nek ana wong kacilakan megap-megap mengko kebener dina naas apa kudu ngenteni dina sesuke lagi untuk digawa nyar rumah sakit mengko malah keblarun mati no karmi janjegrek saimit bacotake omong Petung yo petung jan, ning kudu pilah. Nek kanggo wong duwe mantu, sunatan, tingkepan, ngedeke omah utawa nandur, yo samestine yo nganggo petung. Ning umpama nyambut gawe kanggo butuh urip adinan, petunge yo anggere awak waras. Kejaba saka kuwi nek kanggo bab-bab sing sipate darurat. Embuh bener embuh luput. Kojai saenit kumawa ngowahi nalar pangerteni Karmijan. Petonge waton dheweke madhep mantep oleh percaya marang panguasane kang gawe urip. Mulo temahane dheweke kaya kebo dikeluhi manut marang karepe saenit. Jure nyangen di oleh jolo. Aneng kedung singkal, kidul umbul tambar gudo, iwak kutu isak lengen-lengen, wadri catulik gede-gede pancen saimit lan karmijan iku kaya tumbu entuk tutup duwe hobi podo seneng jolo kejobo kanggo lawuh dewi iwak entuk-entuk aneh asring diduntumake marang tonggo teparulan sanak wedra. pedra saingga uriping tengah bebayan bisa sumrambah orang duwe kasepen Jalaran dumadine rasa kasepen iku mergo menungso luwih seneng bangun tembok tinimbang gawe kretek panguripan. Kretek panguripan kang bisa dadi sarana sesambungan lan sesapa. pis aki cilik lan senter kang diterapake ning batuk karmi jan terus pamit sing wedok lan bagian ngetokake sepeda wekasane wong loro nunggal kelangenan kasebut banjur bablas tumuju desa Gudo kang yen dilakoni kanthi numpak sepeda udakara sak jam tekan desa Gudo senajan lagi jam songo nanging wis ketok sepi omah-omah akeh sing wis tutupan mung ing cangkruk-cangkruk parundan lan parung kang isih katon rame. Ah, mung ing sisae mit lan karmijan kahanan kang mangkono iku ora katik direken. Nyasak sepining wengi wis dadi sego jangan. Mula menawa dheweke isih mranggli wong ya malah muji syukur marang Kang Maha Kuwasa. Kacarita bareng lakune wong-wong kasebut tekan dalan simpang menyang Umbul Tambar. Kekarone banjur menggok ngidul. Montel sak wetara doi wis tekan jobo desok iring kidul kang terus nyambah dalan setapak nuju alas dusun selowire lan selonata wandine kang gumbat cutake laku kapekso sepedane wong sakloro nuli digelesepake ning enggon linduk lan dikunci bareng wis mangkono banjur melaku darat marani dununge ketungsing. menor-menor lintangi abyor langite katon mompior-mompior ambak ngono kedaya wit-witan sakiwa tengen dalan kang dhuwur dulan rembuyung godhonge mahanani ing kono kawistara peteng lan singup saya-saya kasembuh swara kewan wengi gangsir ngentir walang kecik manuk uwek lan benci marayawak merinding lan mengkoroke gulu kitok Mula senter akhirnya Saimit lan Karmijan terus diurupake. Oh, ketua singkal. Banyune katon kimplah-kimplah kapanduk cahyaning yang condro. Sarto kena sulak ingkartiko, Kan pating kelip sokwang koso. Dasar keduni ombo muloyo ora kayoman gering wit-witan. Wah, Saimit lan Karmijan senengi ngayang batin. Ngayang batin. Selak ora sronta wong-wong iku tumuli golek nggon sowang-sowang. Karmi jan pilih miwiti gawe saka kedung sisih kidul. Ora gandalan wektu wis keprungu swara biak biyu kekarone padha ngebiyukake jolone sowang-sowang. Wah, apa merga nasasi tali wangke ya? Kok jolo ora tau nanggoni iwak Karmi jan blocito. Wong Saimit ki sok pinter mulo nggugu omongane ya ngene iki akibate sial. gendeng oleh ngebukake jolok bola bali ora tau nanggori wak Mula karmi jan terus nurut kali mengidul menawa diurut puluhane kali kasebut ono daerah sentono sakwetane selawiri ujaring kondo jari ala urute kali kuwi gawat kaliwat liwat kali kuwi akeh kedunge kayata kedung banteng kedung singkal kedung lacur, kedung aron kedung wingin lan kedung ranjang. Yo ing kedung ranjang iku sing ana siluman ula, truna bebek kang kadhang kala ngaton tawu iwak. Mungguh carane buntute dilerekake ning pangwit gedhe lan ndase banjur diobat abitake kanggo tawu. Eh, bali wae mbok ora usah bacot. dan kaget kepating. Podho sak nalika awake dadi ngoplok, balung balunge kaya coplok, mripate Sentra kini dadaan mati lan ujug-ujug mak jenggelek ana wong eli-eli. Senajan sentre ora urip nanging leger, wujude wong kasebut meksa isih katon ketang wong remeng-remeng. Jebul wong loro tuwa ngligo nganggo bebet lan sampiran kain wedelan. sing siji jenggote dawa nganti tekan dada. Juan, Harmi Juan. Jolo kuintro iwa ake gede-gede. Kilo, aku rakuat narik merineo. Oh. Aku nyagak iwangi. Rawat-rawat karmi jan kerungu saimit bengok-bengok jaluk berbantu. Nganut koncomu nganti ambil gedung singkang. Kue bakal dati abdini poro sentono ing ing kraton gunung sedap. Mureh cetane kue takon marang wong lanang inang ing desa Gudo. Wis kono bali wae. Kowe bar ngomong ngono mau wong tua loro kasebut muli plas ilang kaya kasebut angin. Karmijan saya wel-welan. Nanging rasa ilinge banjur timbul. Eling marang panguasane Gusti Kang Murbeng gemati sing tansah njangkung uripe. Mula karo bangkangan dheweke dikebat merepeki saimit. rasah ngopeni jolo ayo nang bali kambing ngos-ngosan menggeh menggeh karmijan alok saka kaduan lho mumpung lek kunjolo keterima kok malah ngajak bali aku wis untuk kutuk salengen lengen-lengen lan rader catul setengah kepes lho semantani samimit isih karo ungkat ungkik narik jolo iki nek iwak gede-gede tur akeh mulo abote ora mekakat ayo kene nang iwangi wis iwangi-iwangi gundulmu kono Eh, jolomu tinggalan lan kepismu buaan naik yang kedungkono. Ayo bali. Ora katik dihimbali omongane. Karmijan terus geret saimit kepeksok yajak lungo soko kedung singkal. Lan gulai sepedai terus ngeblas mulih. Baru tekan omah Karmijan lagi cerita ngelani ele elek wong tua. Wong tua loro sing metui dewe. Lan ing sakit duling kedung singkal. canda ikar mijan lan saimit ngelingake goleki wong lanang ing desa Gudho pranyata piyayi kuwi Mbah Sarpani karo nemoni dayoe Mbah Sarpani wat-wet mubengake susur kresiki kinang ning untu bareng wis mangkono susure terus didreslepake ning antarané gusi lan jero lambi ngisor manyu sak Mbah Sarpani nyeritake lamun ing jaman Jawa maju ana bocah plumbungan buruh angon kebu ing godha bareng wis tutuk kanggone ngawula bocah ngon mau entuk opah gudel lan parirong gedeng kocap sak durunge digawa bali menyang plumbungan gudele diguyang dhisik ning kedung singkal ana dene pari lan kimpulan sandangane diseleh ing sak lori kedung Saat temene bucah ngon kasebut wis dilingake mbah jenggot lan jinteng supaya orang guyang budel ing kedung singkal kono. Awit dina kuwi para sentana kraton Gunung Sedaku lagi disebar golek abdi ing saurte kali kidul budha. Nanging bucah ngon mau bergundung. Wekasane bucah ngon iku banjur kalap sak budele. dadi abdi kraton Siluman Gunung Sedaku kang saiki ne ararae dumunung ing Laladan Sentana sak wetane Selawira. Ya mergo bocah angon lan gudele kalap, Mulo papan panggonan kang nyeleh parilan kimpulan sandangan iku banjur dikramatake dening wong akeh kang usanane terus karan kunden kramat. Hati dudutane punden kramat kasebut dudu makomi sapa-sapa parandene mung petilasane bocah ngonan budele kang kalap ing alaming lelembut kraton gunung sedaku ya iki crita saka aku istri kedung singkal bersama tim jimat au